Jer me čujete, braći i sestri? Da li se čujemo? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu Ala Rasulina Muhammedin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Assalamu alaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh Allahu te barek ve taala zahvaljujem na blagodatima Islama i hvala mu što nam posla poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallam neka je na njega Allahu mir i spas i neka je Allahu mir i spas na sve vas, draga moja braća plemenite i cijenjene sestre neka je Allahu mir i spas na sve muslimane u čitavom svijetu Allah te barke u ta'ala molim da sačuva naše daje naše učenjake, a dobite i vi da sačuva sve one koji su, bez kojih mi a, ne bi znali ni sežde učiniti. Allah te barke ta'ala molim da svakog od njih, svakog šeha, svakog učenjaka, svakog alima, da ga obila to nagradi nagradom onakvom kakvom samo on to može. Da im oprosti njihove grije i sramote pokrije da im oprosti njihove pogrešne postupke, da im pređe preko njih. A zatim, braćo moja i sestre, mi nastavljamo večera sa našim ciklusom, večeraš ćemo nešto kraće, nećete mi zamjerovati, mi smo se sinom sa čuli, mi smo i u godinama, a i previše obaveza, urade svoje tako da je zaista, zaista veoma teško stići na, na svaku ponosob. Ovo što je šejih malo prije govorio, ja sam vama rekao, braćo moja, a posebno operatorima, da bi bilo dobro da odvojite, jer tako, ispred moga imena može da stoji brat i ništa drugo, ali ispred imena ljudi od kojih smo uzimali znanje, lijepo bi bilo da e, tako, da ne budemo neskromni, ali lijepo bi bilo da stoji e, nešto drugo. Allaha molim da ih sve sačuva. <clears throat> Mi smo došli pred kraj ove naše knjige i rekli smo vam, obećali, da ćemo na kraju, tako, nakon što završimo e, mi i operatori naši spremamo za vas jedan kviz iz ove knjige koji će sadržati sadržavati nekoliko pitanja koja neće biti nimalo lahka, ali tako pa smo obećali i vrijedne nagrade onima koji budu najbolji. E, način bodovanja, ja ću vam objasniti tokom kviz, ali tako. Uglavnom, i bodovanje će biti e, određeno. Jer se ne može, na primjer, sa dobijenih pet bodova imati prvo mjesto, tako. Znači, bodovanje kriteriji će biti i kako žestoki jer su i nagrade, ali tako, velike. Ne, e, o, ovi kriteriji nisu žestoki zato što su nagrade velike, nego jednostavno e, da bi se više potrudili, tako, da bi više naučili i da ne bi da ne bi sa nešto malo tako odgovora dobili ovaj dobili neodgovarajuću nagradu tako <clears throat> večeras ćemo govoriti o Jahja alejhi salatu salam to ime je bilo čudno i nepoznato zašto zato što se ni jedan čovjek prije nije tako zvao Zekerija alayhi salatu wa salam se začudio brzom odgovoru i stanju u kojem su se nalazi on, nalazili on i njegova supruga. Pa on kaže, gospodar moj, kako ću imati sina kad mi je žena nerotkinja, a već sam u starosti duboko, je tako? Ne mogu imati sina. Uzvišeni kaže, eto tako, Kale kedalik, eto tako reče gospodar, tvoj je rekao, to je meni lahko, i tebe sam ranije stvorio, a nisi ništa bio, subhanallah. Gledajte odgovor te tebareke u tala, subhanallah, govori mu, i tebe sam stvorio, ovde, e, nemoj da neko pogrešno shvati, da dovede u pitanje akidu Zakarija alaih sallatu wasalam, ovo pitanje nije bilo u formi, ti gospodar moj ne možeš, ali tako? Ne, ovo je, pita Zekarija oblik činjenja. On je znao da to može, ali kako? Kako, odakle to? Kako će doći, ali tako? Išao je nekom svojom logikom, a, što nikako ne znači da on nije vjerovao da Allah te bar kretala kad hoće nešto da uradi, on kaže kumfe, kuni to bude, tako? Pa mu uzvišen odgovara, to je meni lahko, kao da ga Allah, Azzeođer, podsjeća. I to tebe sve ranije stvorio. <laughs> Subhanallah. I tebe sam stvorio, tako? A nisi ništa bio. Allahu akvar. Ako te Allah iz ničeg stvorio, onda je on, šta? Moćan da tebi takvom podari potomka. Zekerija, ali i salatu wasalam, je tražio nekakav znak na osnovu kojeg će znati da mu je žena trudna. Tako. I da će to o, dijete koje se rodi biti prvak Benu Israila kojeg će slijediti. A pa on rekao, kola rabbi džalli aje, gospodar moj, reče, daj mi nekakav znak, jel tako? Pa uzvišeni kaže, znak će ti biti to e, što nećeš tri noći s ljudima pričat, jel tako, a bit ćeš zdrav. To jest, bit ćeš zdrav, ali ćeš moći govoriti samo putem e, nekakvih znakova ili i šaretom, jel da, kako bi mi rekli. O njemu kažu da je mogao izgovarati zikr, ali kad se okrenuo u želji da im nešto kaže, jel tako, to nije mogao. To je stanje potrajalo tri dana. Uzvišeni kaže i on izađe iz hrama u narod svoj i dade im znakom na tato, je jel tako, dade im znakom na znanje. Rekao je, hvalite ga ujutro i na veći. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje ovaj događaj u drugim ajatima koji govore i o Jahjavu alaih salatu wasalam. O tome uzvišeni kaže u prevodu značilja. I dok je on uh, u hramu stojeći i badeti, jel tako, činio ibadet, E, kajmun i usalli, dok je e, e, stojao stojeći molio, meleci su ga zovnuli. Allah ti javlja radosnu vijest. Rodit će se Jahja koji će u Allahovu knjigu vjerovati i koji će prvak biti i čedan i vjerovjesnik i potomak onih dobri. I potomak oni dobri. Doći će Jahja alaih sallatu wasalam koji će potvrditi dolazak Isa, ali i salatu wasalam. On će biti neženja poslanik jedan od dobrih Allahovih robova. Mi idući put ili od idući put ćemo se malo više družiti sa Allahovim e, vjerovjesnikom, Allahovim je tako dobro, najavit ćemo posle dersa učenje Kur'ana učaš Hafiz Kur'ana Arham. Znači posle Jahja e, ali Selatu Osram mi ćemo se e, malo više zadržati sa, sa je tako, i sa ovom ali Selatu Osram i samim tim sljedećim dersom i predavanjem, tako braćo moja, e, pokušat upoznati kršćane, pozvaćemo je tako, a vas, vas savjetujem da ih pozovete na da sljedeći put, inša Allah, ja mislim da je tu še Husein. Še Husein je tu? Ja mislim da, da, da je tu še Husein i mislim da, da bi nam njegova pomoć a, uveliko značila. Je tako še? Znači, govorimo o sljedeći put i on nam je još jedino ostalo Isao, i salatu wasalam, pa sam ovu tematiku a, e, mislio obraditi u smislu pozivanja i kršćana, kršćana u Allahu vjeru. Pa a, e, evo, zadužujem na neki način i sebe, a zadužujem i operatore da za sljedeću nedjelju iskoriste Facebook, iskoriste internet, iskoriste tako da uputimo javni poziv kršćana, uh, e, taman, da uputimo javni po, javni poziv kršćanima, da tako, neka dođe u sobu i da se dogovorimo, tako, da se dogovorimo ono što se moramo dogovoriti, a to je da je El Mesih nije bio ovaj Bog, da je on bio samo uh, Allahov rob, je tako, i tako dalje i tako dalje. Pa ovo treba, mislim da ovo treba iskoristiti i evo ja ovom prilikom dajem sebi za pravo da vas zadužim sve koji slušate večeras ovo predavanje, da za sljedeću nedjelju e, iskoristite Facebook, iskoristite internet i ne znam, bilo koji vid e, e, e obavještavanja koji, mo, koji možete da, upotrebiti i mobitel ili ne znam šta već, da pozovete i idite u sobe kod kršćana i pozovite ih. Ali vas molim, braćo moja, draga, nemojte pozivati sa vrijeđanjem. Jer nama je cilj da ljudi prihvate Allahu vjeru, a ne da oni kasnije psuju Allah, tako? Znači, pozovite ih na dijalog. Nazovite to, pozivamo vas na dijalog, tu će biti še Husein, bit ćemo i mi, inša Allah, utjela, pa neka poslušaju uh, Isao, ali islalatu wasalam, a mi ćemo, bizni Allah, utjela, uh, dati im prostora, ako hoće, neka se, neka se i, i jave nek javno postavi pitanje. I ovom prilikom, evo, iše Husein, evo i tebe obavještavam, pa ako možeš da budeš u nedelju sa nama, inša Allah, u teala, pa i šeha Bilibani, ako mogneš, ovaj, dobro bi bilo, naš. nadam se, inša Allah. A, ovo je, braćo, moja i sestre, znači, izvanredna prilika da ih pozovemo, makar se oni i ne odozvali, makar i ne došli ovdje, jel tako? Nama je cilj da, svi, da privati Allahu vjeru, a ako koji ne urade, mi smo šta? Mi smo ih pozvali. Je tako, braćo? Mi smo ih pozvali, a time smo se opravdali pred svojim gospodarom Azoveđel, a zasigurno će Allah te barke tala vi za vi toga dati, dati svoj bereket na, na njegov vjeru. Allah vam dao svaki hajr. Nadam se da ste, me, da ste me razumjeli tako ovim veličanstvenim zadatkom koji sam vam tako prenio od poslanika sallallahu alaihi wasallam. Tako. I da nastavimo mi sa našim predavanjem o Jahjav ali selatu wasalam. Rekli smo znači on će potvrditi dolazak Isa ali i selatu wasalam koji će biti neženja i jedan od dobrih Allahovi robova a nikako Bog ne uzubili. <clears throat> I Zekerijav ali i selatu wasalam se rodi sin Jahja kojem se u mladosti javi melek. Džibril ali i selatu wasalam koji mu je rekao o Jahja prihvati knjigu odlučno i uzvišeni kaže dalje u prevodu značenja a dano smo mu mudrost još dok je dječak bio još dok je bio mali ili dječak je tako ili u djetinstvu Jahja ali salatu wasalam je imao kod sebe braću i sestre i pokazivao je to znakove zrelosti i mudrosti u nekim se predajama spominje da su se neka djeca igrala, ali tako? Pa su mu roditelji još kao petogodišnjak govorili idi, idi i ti igraj se sa djecom. A on bi odgovarao Subhanallah. Nismo mi stvoreni za igru i zabavu. Uh, ulema se s, uh, spominje ulema se hvalite, razilazi o tome, oko toga da li spominje ta riječ u ajetu hokmen znači mudrost ili poslanstvo. Većina učenjaka a, smatra da se misli na mudrost. Allah te bareke u teala kaže i nježnost i čednost i čestit je bio i roditeljima svojim bio je dobar i nije bio drzak i nepristojan. Pogledajte kako uzvišeni opisuje a, koje karakteristike je dao i o kojim karakteristikama i osobinama opisuje Jahjali Selatu Turselam. Pogledajte, nježnost, čednost, čestitost, roditeljima bio dobar, nije bio drzak i nije bio nepristojan. Šesto stvari, pogledajte. Vala i braće moja i sestre, dok čitate Kur'an, vjerujte mi, sinoć, ako ste slušali kad smo govorili o, o strahu od siromaštva, zaista, zaista, Allahov govor e, daje odgovor na sva naša stanja. Na sva naša stanja. Ali nemojte, braćo moja i sestre, svojim stanjem opterećivati nekoga drugog. Pustite ga nekom sam nađe u kakvom je stanju i vidjet ćete. A Kur'an nije šifal, tako on je lijek. Pa kogod želi da se liječi, on će sigurno naći, naći a, lijek u Kur'anu. Ali kad će naći? i kad će taj lijek biti djelotvoran onda kada se budemo samokritički odnosili prema Kur'anu. Kada se budemo samokritički odnosili prema Kur'anu, onda on daje svoje plodove. Šta ovo znači? Da prvo gledaš ima li to kod tebe. Ne da prvo. Znači da ne bude da i poslije, nego da prvo i poslije gledaš ima li to kod tebe a zatim ako nađeš kod sebe da se popraviš, a zatim uz Allahovu pomoć na lijep i mudar način popravljaš druge i one oko sebe. Dalje kaže uzvišeni i neka je mir njemu na dan kada se rodio i na dan kada je umro i na dan kad bude iz mrtvi ustao. Pogledajte sad ovde uzvišeni Tebara Keotala spominje uh, na, e, do, uh, uh, mir nad, nad njim kad se rodio kada umre i kada bude iz mrtvi proživljen. Allah, molim da nas sve ove tri stvari da tako, da budemo od onih koje će nas, uh, koje će nas obuhvatiti. Učenjaci kažu da Allah Tebara Kevtala spomenuo ova tri stanja, jer je čovjek, zašto? Subhanallah, pogledajte, najslaviji upravo u njima. Zato sam ja i dobio, braće moja, Allah, molim da nas sve ova tri stanja obuhvati. Zašto? Kad se rađa, kad umire i kad bude proživljen na sudnjem danu. Šta nam ta treba? Ta nam posebno treba Allahova milost i spas. Ja se čujemo, braće i sestre? Da li me čujete? A, čujemo se, jedan tamo. Vidio sam da je še 30 izbacio, pa pretpostavljam da se... Ja se čujemo sad, še, sve? Dobro. Znači, e, zašto Allah Tebara Kevtala spominje ovdje tri stanja? Upravo ova tri stanja, tako, kad se čovjek rađa i kad umire i kad bude proživljen na sudnjem danu, tad mu posebno, je tako, nećemo reći da tad jedino treba, ne, nego posebno je potrebna lao milost. Pogledajte, braćo, zašto sam ovdje rekao i zašto, a, e, i uvijek obraćajte pažnju, braćo, moje sestre, kada šehovi govore, kada učenjaci govore i kada čitate literature, Vjerujte tako mi Allah, braćo i sestre, samo jedna riječ, a, pogrešno a, a, pročitana, pogrešno stavljena, može promijeniti apsolutno značenje toga. Može djelovati našta na akidu. Pogledajte, zato sam ja ovdje rekao, kada Allah Tebar Ketala kaže, slušajte mi dobro sad, i neka je mir njemu na dan kad se rodio, i na dan kada je umro, i na dan kada bude izmrtio i ustao, je tako? A, ako bi neko pogrešno shvatio, iz ovoga izvadio, iz konteksta izvadio šta? Da je ovdje samo mir spomenut ova tri stanja. A ostalo čovjekov život, odgajanje, šta ćemo s time? Ispalo bi, kada bi pogrešno shvatali da je čovjek ove stvoje, ostale stvari prepušten sebi. Ne, zato smo rekli, kako šehovi kažu, zašto ona subhanahu ta'ala spomenu ova tri stanja? Zato što je, mu je tad posebno potrebna lava milost. Zašto posebno naglašeno? Zato što nama lava milost treba i kad radimo, kad spavamo, kad jedemo, kad hodamo, kad učimo, kad pozivamo Allah Azzeveđel. Ali ovdje nam treba posebno i zato Allah Azzeveđel ovdje to ističe. Molim ga te bareke u tala da nas obuhvati sa sva ova tri, ova tri stanja. U Azdišu se spominje da je Isra, da se Isra, ali i salatu selam, susreo sa Jahjavom, ali alihi salatu wasalam, pa mu je rekao, pa mu je rekao, gledajte ovo, e, čini za mene istikvar, to jest, e, dobi Allahom za mene, ti si bolji od mene, Jahja mu reče, ne, nego ti čini za mene, ti si bolji od mene, Isa alihi salatu wasalam reče, ti si bolji, ja sam sebi nazvao selam, a tebi je Allah nazvao selam, Naravno, braćo moja, ovdje se radi o Isao, ali salatu wasalam, skromnosti. Ulema je jednoglasna u tome da je Isao, ali salatu wasalam, odabraniji poslanik od Ahja, ali i salatu wasalam. U mnogo hadisa, koji, e, kako islamski eksperti učenjaci hadisa, neka je na njih svi Allahom mir i spas, e, u mnogo hadisa koji u sebi imaju slabosti, ali e, i neki jače jačaju jedni drugi, jel tako? Kaže se kako je poslanik Ali i Selatu Vosalam rekao, nema čovjeka da nije pogriješio ili je htio pogriješiti osim Jahja Ali i Selatu Vosalam, sina Zakarijao, ne priliči ikome da kaže ja sam bolji od Junusa ibn Mata'a, jel tako? Mnoge predaje spominju da je Jahja Ali i Selatu Vosalam bio čist od greha. <clears throat> Samo tri mjeseca nakon rođenja Jahja alaih salatu wasalam, rodio je se Isa alaih salatu wasalam. Zekerija i Jahja alaih salatu wasalam su pozivali narod Beno Israila a, kojim je vladao silnik. Taj vladar je, kao i mnogi vladari danas, pokazivao poštovanje prema učenim, iako su ti vladari u svojoj bili, biti nakaradni ljudi. Ovo sam rekao, je tako namjerno, taj vladar je kao mnogi vladare danas pokazivao poštovanje prema učenim. Ovi danas, nažalost, njihovu, da tako, i te kako dobro pokazuju poštovanje, ali prema onima koji im se vole dodvoriti, koji žele da im ližu a, stopala, da im ližu, da im ližu tako sve što ovi od njih traže. I za razliku od onih vladara, mislim da ovi danas koji su, Allah najbolje zna, imali gori od ovih danas ima li gori slijepaca od ovih danas, ovoliko krvi muslimanski, ovoliko ubijanja na sve strane, a oni, a oni kao da se, kao da se ništa i ne dešava i fala Allahu od njih ništa i ne, i ne očekujemo. Jednog dana vladar poželje da se oženi svojom bratišnom koja ga je zaslijepila svojom ljepotom, a i ona je bila, imala jaku pohlepu za prestoljem, njezina majka je podržavala u toj nakani, ili tako, u toj pohlepi. To je njihova izopačenost. Iako su dobro znali kako im to vjera zabranjuje. Vladaru je, kao i svim njegovim podanicima, bilo poznato dobro da su Zekerija i Jahja poslanici, pa je odlučio da zatraži dozvolu izuzeće za takav brak. Jes nam ovo nešto poznato, jel da? pokušali su velikim darovima i metkom isposlovati takvo dopuštenje za kralja od Jahja. Ta djevojka je bila bludnica i nju nije zanimalo što je takav brak nedopušten. Kad su zatražili mišljenje Jahja o takvom braku, on se obrati ljudima i javno obznani kako je brak sa Amidžom haram, zabranjen. Ovo je žestoko naljutilo vladara, a i tu djevojku. Ako bi se njome oženio, javno bi počinio greh. On odluči da se njome ipak ne oženi. U mnogim predajama se prenosi da je ta djevojka u jednoj od njihovih grešnih noći pjevala i plesala tom vladaru koji je poželio za sebe. Pogledajte, braćo moja i sestre, kako rade svi taguti. Kako rade i na koji način prvo traži od tebe da šutiš, pa onda traži od tebe da im se pokoriš, pa kad sve to uradiš, na kraju traži od tebe da im i donosiš fetve, jer pogotovo na ovim prostorima fetve koje odgovaraju uh, stanju političkom u državi, to jest stanju političkog lopovluka, podržane od strane nekih prodanih duša, obučenih u odore islama, i te kako će odgovarati za sljedeća biračka tijela, tako? Kao što je primjer ovdje u Bosni, tako? Kada mnogi žele da džihad i da borbu na lahom putu prikažu kao terorizam i da prikažu kao zločin zbog kojeg će se morati odgovarati, hapsiti, ubijati i tako dalje. Jer tako mi moramo jasno i glasno reći, mi nismo prodane duše, mi nismo oni koji su prodali vjeru za nešto što ništa ne vredi i nećemo je nikad prodat, mi im kažemo u lice da mi volimo muđahide, mi volimo džihad, mi podržavamo džihad i muđahide, koliko god to vama bilo krivo, jer nepodržavanje ove mesele, nepodržavanje ne mesele ovog pitanja zadire direktno u akidu ili sunneta vol džemata. Allah te barke od tala, kao što je Jahjali s.a.v. bio iskušan, tako će svaki biti iskušan. Svako na svoj način istina mora biti gornja i ona je najpreća. Koliko god to bilo krivo vjernicima, pardon, nevjernicima, koliko god to bilo krivo zulomčarima, koliko god oni nama prijetili da će uraditi ovo ili ono, to je njihov problem, naš nije. Allaha molim da pomogne džihadi muđahide u čitavom svijetu i da uzdigne zastavu Islama. Valeo kjerer mošikun, koliko god to bilo krivo, krivo mušicima. Pa je i ovaj vladar tako tražio da je Ahja ali selatu wasalam, da mu on šta? Da mu donese fetve koje će mu odgovarat, da tako? Da mu donese fetve koje će mu odgovarat. Ona je to, kada je poželio vladar za sebe, ona je odbila govoreći mu, može, ali pod jednim uvjetom da me oženiš. Reći joj, kako ćete žen kad Jahja to ne dozvoljava? Kaže ona njemu, donesi mi njegovu glavu, to će ti biti mehr. Pogledajte, zavela ga je tako jako, da u tom momentu je naredio, doneste mi glavu Jahja alaih sallatu wasalam. Vojnici nađoši Jahja alaih sallatu wasalam, kako klanja u mihrabu i obiše ga. Glavu mu ocijekoše i na sahanu je kralju donesoše. Vladar ponudi sahan sa glavom Jahja, I to bi mehr ovog bludnog braka. Mnogi sahih hadisi poslanika sallallahu alaihi wa sallam spominju kako je glava Jahja alaihi sallatu wasalam data kao mehr za brak sa jednom od bludica Benu Israila. Pogledajte, braće moje sestre, dokle će dovesti, dokle dovodi prodana duša. Radi obične rospije, jel tako, ubijen je Allahov minjenik, odsjećena mu je glava. Ne, on nije ubijen, braćo moja, samo radi nje i radi nje. Ne, on je ubijen zato što je štitio Allahov azeveđel vjeru, zato što je štitio propis, ubijen je i osjećena je glava Jahjao alaih selatu selam zbog propisa koje Allah tebareke bareke o ta'ala naredio ovo je pouka i poruka svim dajama, svim šehovima, svim učenjacima. Ova vjera od vas traži da govorite, da govorite istinu i samo istinu i ništa drugo osim istini. Šta god da se desi, jedni će platiti glavom na jednom bojnom polju, drugi će na drugom, jedni će ovako, jedni će onako. Uglavnom, svi se mora oboriti da lava riječ bude gornja, koliko god to bilo krivo, krivo nevjenicima. Pogledajte iskušenja kojima su bili iskušani poslanici. Alihimus salam. Iskušenje čovjeka bude shodno veličini njegove vjere. Većina predaja spominje kako je Zekarija, ali i selatu salam, još uvijek tada bio živ. Pa su htjeli i njega ubiti ali se on sakrio u jedno drvo. U tim predajama ima i neke slabosti, ali su, ima ih dosta, pa jačaju jedna drugu. Pa je Zekerija, ali salatu wasalam, naredio drvetu da se otvori i onoga posluša Allahovom voljom. Potom dođe šetan i uvati za kraj njegove odjeće. Vojnici su tragali za Zekerijavom, ali ga nisu mogli naći pojavi se pred njima šetan u obliku čovjeka i upita ih zar ne vidite odjeću na drvetu rastijepite drvo rastijepiše ga i ubiše Allahovu poslanika Zekerija ali i selatu vaselam tako su ubijeni i Jahja i Zekerija predaje u ubijstvu Jahja ali i selatu vaselam su braćo moja vjerodostojne dok u predajama u ubijstvu Zekerija ali i selatu vaselam ima ima i određeni slabosti. U istom vremenu sa ovom dvojicom poslanika je živio treći Allahov poslanik Isa, Isa alaih salatu wasalam. Ubistvo Jahja alaih salatu wasalam i Zekarija alaih salatu wasalam se dogodilo kad je Isa alaih salatu wasalam imao 30 godina. I za večeras, braćo moja i sestre, je ovo sve što sam ja za vas pripremio, sljedeći put, inša Allah utjala, govorit ćemo Isao, ali i salatu wasalam, pa vas pozivam a, da ovo kazivanje ovom Allahovom poslaniku, jel tako, a, potrudite se da obogatimo i program i da se opravdamo pred Allahom Azeve Đel. Vi možete staviti jednostavno naslov da li je Isa ili da li je Isus bio Bog može, sam naslov će vjerovatno privući dosta pažnje. Znači, e, nama je cilj da ljudi upoznaju Isa, ali selatvo selam, cilj nam je da ono prije svega čime nas Allah duži i što nam naređuje, što nam naređuje, eksplicita Kur'anom i sunnetom, naređuje da obavijestimo svo čovečanstvo وَمَا illa rahmetan lil لِلَالَمِينَ A tebe smo poslali, poslanit kao milost svim svjetovima, znači svim narodima, svim e, <clears throat> ljudima na cijelom svijetu. Ovaj des Biznela i Teala i ovaj serijal koji će trajati u jedan, dva ili tri navrata, inšala, da mi iskoristimo e, ove naše aparate, tako vi posebno, koji ste malo više kranji, znači sljedeće nedelje, inšala, u Teala, pozovite, e, idite na kršćanske stranice ili ne znam gdje, i pozovite ih, na debatu jedna, ono je tako šeh Husein, jesi tu još nisi? Šeh Husein nam nije tu izgleda. Dobro, uglavnom taj, oni upoznat, znači da ih pozovete na uh, javnu debatu, da li je Isus bio uh, Bog, i ovo nek vam bude tako i reklama. Nadam se da ste me čuli, nadam se da ste shvatili moju poruku, biznila i tela, pa da, da uz Allahovu pomoć mi se opravdom pred Allahom Azeveđel, a samim tim i obogatimo ove naše. Taman, taman, neka, vidite nešto, braćo. Ja sam imao, znamo mi, mi ćemo biti spremni na to, tako? Mi ćemo spremni na to, a, mi, Allah, najviše, njihovo najviše vrijeđanje je vrijeđanje Allah džel je tako? Kad su, kad čine širka Allahov te bar Znači sve ono manje što urade to je tako, nećemo reći da ćemo ih pustiti, jel tako da, nego jednostavno ostaćemo prostora da postave pitanja, nek postave pitanja u javio, tako, ne moraju da pišu. Ta pitanja mogu biti kratka, nek postave pitanja i mi ćemo inshallah u odgovarati na, na njihova pitanja. Toliko od mene za večeras, braću moje sestre, ali ajte što sam skratio, <clears throat> puno je posla, puno je obaveza, a Hiza ima dosta i problema, pa Allah, molim te, bar kretela da nas učvrsti sve da pomogne džihad i muđajde, gdje god živjeli, radili, borili se da pomogne našu braću u islamu, da pomogne našu lemu, da pomogne naše daje, da pomogne islamu muslimane, da rane boraca na lavom putu zaliječi, da im oprosti njihove greje i stramote pokrije, da uništi sve one koji su, su ustali protiv islama i muslimana, da uništi sve one koji su ustali protiv islama i muslimana, da su žalja koja su dignuta i uprena prema la ilaha la Muhammed Rasulullah, da uzvišeni stavio u ruke muđahida. Allah te barke ta volim da sve one koji su iz svojih domova izašli uh, prema Allahu, da ih pozove sebi. Allah te barke ta molim da im oprosti njihove gre, uh, da im oprosti postupke njihove pogrešne, da ih uputi napravi put, da im podari šehade, da im podari pobjedu. Allah te uh, sve muslimane, da oslobodi uh, naše daje iz zatvora, našu lemu iz zatvora, Allah subhanahu ali riječ istine u naša srca i u naše jezike i u naše živote da je govorimo Allah subhanahu wa ta'ala molim da živimo da bude za nama zadovoljan da umremo da sa nama bude zadovoljan da nas proživi na sudnjem danu da sa nama bude zadovoljan alhamdulillah rabbil alamin subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh